вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці кажуць што пачатак кніга друкавання стаў галоўнай паваротнай кропкай для чалавечае цывілізацыі у Нездарма мы гэтак шануем францішка скарыну, які выдаў першыя беларускія кнігі ў нашым баку Еўропы. Даўно гэта было ажно на пачатку 16 стагоддзя. Спярша ў празе, а пасля ў вільні тагачаснай сталіцы цяперашнія беларусі. Такім чынам нашыя продкі атрымалі кнігу на сваёй мове прычым атрымалі нашмат раней за сваіх сённяшніх суседзяў латышоў літоўцаў расейцаў украінцаў хіба толькі палякі апярэдзілі але ўсяго на чатыры гады у цэлым жа такі ранні пачатак беларускага кнігадрукавання сведчыць пра высокі ўзровень нашай краіны ў сярэднявеччы якое часцяком называюць залатым векам з тых часоў мы ўжо не былі першымі ані ў якой цывілізацыйнай рэвалюцыі а сённяшняе месца краіны ў такіх лёсавызначальных для свету дасягненнях больш чым сціплае. Для параўнання я ўзяў тую частку беларускай нацыі, якая не мае зроку, фізычна сляпых беларусаў. Для іх скарынаў прарыў застаўся бескарысным, а беларускія кнігі даступным для іх шрыфтам сталі друкавацца толькі пасля абвешчання суверэнітэту краіны ў 1991. Гэта значыць, што сляпыя беларусы атрымалі першую беларускую кнігу ўжо нашмат пазней за ўсіх сваіх суседзяў, латышоў літоўцаў палякаў расейцаў і украінцаў. Можа быць, у маштабе свету гэта і несувымерныя падзеі, просто кніга і кніга для сляпых. Аднак сутнасць гэтых цывілізацыйных дасягненняў і іх значэнне для канкрэтнага невідушчага чалавека, напэўна, такія самыя. Відаць, не выпадкова, што і сляпыя беларусы атрымалі сваю першую друкаваную кнігу з друкарні ў вільні, амаль праз паўтысячагоддзя пасля францішка з карыны. кажуць больш за 90соткаў інфармацыі чалавек атрымлівае праз вочы але з гэтага не вынікае што невідушчы чалавек менш дасведчаны разумны або меншы патрыёт амаль настолькі ж адсоткаў сярэднестатыстычны індывід складаецца з вады самае галоўнае кім ён сябе пачувае вось чалавек літаральна пальцамі вывучыў беларускую мову і Што з гэтага атрымалася? ён пачаў на гэтай мове спяваць. Зміцер Бартосік запісаў такую песню ў кажан гарадку каля лунінца. я пры з тобой Сячеш на палесі шырока Чалавек спявае ўласную песню, спявае натхнёна, спявае быццам стаіць на сцэне. Хоць у пакоі настолькі двое. Я і кажан гарадоцкі пясняр Андрей Вурбановіч. Але аўтар песні не бачыць свайго слухача. Справа ў тым, што спадар Андрей з дзяцінства сляпы. І літаратурнай беларускай мовай авалодаў зусім нядаўна, дзякуючы беларускаму альфабету ў сістэме брайля. Я ўпершыню ў жыцці меў справу з такім выяўленнем беларушчыны і быў настолькі ўражаны, што вырашыў хоць краем вока зазірнуць у гэты невядомы для сябе свет. Свет, дзе немагчыма паехаць у вільню ці полацак, каб пабачыць на свае вочы вострую браму ці сафійскі сабор. Свет, у якім закрыта для самастойнага чытання ледзь не ўсё, што ствараецца ў галіне прыгожага пісьменства свет, па-за межамі якога спектаклі ды фільмы, новыя архітэктурныя праекты, жывапісныя палотны. Але разам з тым свет, у якім можна заставацца беларусам. Такім, як зміцер смаляк, 50гадовы моцны мужчына, адзін з 16 тысячаў невідушчых беларусаў. Мы сядзім у зметровай хаце, дзе гадзіннік не паказвае, а гаворыць час. А гаспадар, зварыўшы моцнай кавы, тлумачыць мне хітрасці чытання паводле сістэмы брайля. Як па гэтым можна нешта чытаць. У першай клетцы тут шесть кропак. Пішам мы, дарэчы, справа налево, а чытаем э, як трэба, злева направо, Таму што мы ж ліст перакладаем. Ну дык вось тут шесть кропак вось так а потым ідзе одна першая кропка гэта буква а потым ідзе першая другая гэта б а потым другая четвертая пятая шостая гэта в ўжо скажи а як хутка можна чытаць тэкст это вельмі павольна так ты ведаешь не гэта практыка хуткасць залежыць ад таго як у нас развіта асязанне у пальцах. Калі ты чытаеш, ты ахопліваеш цалкам, амаль што строчку дзве, тры і чатыры нават жа можаш. А тут толькі букву за буквай. Вось прарок. Сярод маны, сярод насмешкаў, знак нейкі тулічы к грудзям. Ішоў прарок пясчанай сцежкай з навінай новую к людям. Thank you. слухаеце радыё свабода. Што такое беларускі патрыятызм для невідушчага чалавека? З чаго ён бярэцца і на чым трымаецца гэтае пачуццё. Гаворка пра гэта ў сённяшняй перадачы вострая брама. перапыню на хвіліну расповед з метра бартосіка для даведкі. Сённяшні шрыфт для сляпых, якім карыстаюцца мільёны людзей ва ўсім свеце, быў створаны адносна нядаўна ў першай палове 19 стагоддзя. -го Прыдумаў яго француз Луі Брайль, які страціў зрок у раннім дзяцінстве. Ідэя брайлевага альфабету у тым, што кожная літара гэта свая камбінацыя шасці рэльефных кропак, размешчаных дзвюма калёнкамі па тры. Нечым нагадвае даміно. У адным квадраціку можа быць розная колькасць кропак у розных камбінацыях. Усяго такіх камбінацыяў 63, што дазваляе да звычайных літараў далучыць і матэматычныя і нотныя знакі. Чытач праводзіць кончыкамі пальцаў па гэтых кропках і складае знакі ў словы і сказы. Працягвае зміцер бартосік. Зміцер смаляк падрыўнік. Так сярод невідушчых называюцца людзі, што страцілі вочы ў дзяцінстве у выніку знаходак выбуховых рэчываў другой сусветнай вайны. 60тыя гады тады ды і цяпер нават яшчэ знаходзяць узрыўныя гэтыя розныя рэчы. Ну я закончыў першы клас тут у мінску, паехаў да бабулі на летнія канікулы. Ну і там знайшоў цацку. такая бліскучая, як карандаш. Ну узяў у руку і зашипела, я да вуха паднёс тут у вачах цёмна і все думаю ну сон я за руку схваціўся адчуваю што пальцаў няма думаю ну гэта сон але потым чую бегуць людзі крычаць плачуць мяне на машыну у райцентр, а потым на самалёце ў мінск сюды тому что э, сказалі дядзьку который мяне вёз что э, хутчэй усяго я памру дык ну, так каб ужо пахаваць тут дзе жывуць бацькі ну, але выжыў выжыў трэба сказаць не толькі ў простым сэнсе наш герой ажаніўся працаваў у яго нарадзілася дачка ну менскія памятаю толькі яскрава у дзяцінстве той что бачыў это праспект сталина Ну, вось гэтыя дамы высокія шэрыя такія а так калі мне расказваюць что-небудзь такое дык я уяўляю сабе канешне але мой мінск гэта ўсё ж такі мінск у дзяцінстве круглая плошча долгоброцкая рэальна ж за вокнамі з метровай кватэры шэрыя панельныя каробкі вуліцы якубоўскага ад некаторых пад'ездаў сцежкі, абмежаваныя жалезнымі парэнчамі, вядуць да заводу электрапрыбораў. Месца працы. Зміцер свой раён называе рэзервацыяй. І вось чаму. На захадзе там больш звяртаюць увагу на індывідуальнасць на асобу так. А ў нас мусіць таму, што заўсёды было мала грошай, я так лічу, там у нас э, усіх пасялялі у адно месяца тады трэба менш камунікацыі розных э, і лягчэй арыентавацца. А на захадзе там ўсё ж такі патрабуюць ад цябе больш раскрыць твае індывідуальныя здольнасці. Напрыклад, там вельмі шмат э, працуюць неведучыя юрысты, аператары, э, праграмісты, камп'ютараў, на тэлефонных станцыях працуюць людзі. Резервацыі такой няма, як у нас але выйсце з гэтага гета змейцер і не толькі ён адзін знайшоў у беларушчыні і музыцы з хорам кантус таварыства інвалідаў зроку наш герой аб'ездзіў ледзь не ўсю Европу быў у галяндыі італіі францыі я шчыра не мог даўмецца чым гэтыя краіны адрозніваюцца для невідушчага конечно для непасведчанага чалавека можа падацца што у італіі цёпла у галандыі халадней толькі тым і адрозніваецца для невідушчага краіны гэтыя але не напрыклад у італіі адчуваецца адразу там народ намного эмацыянальней восьось ён с тобой размаўляе а ад жэсту яго аж на ветер <laughs> гуляе а у галандыі ну, там больш павольныя нагадваюць нечым нашых прыбалтаў а Зміцер Бартосік размаўляў з невідушчым менчуком з метром смаляком. Тым часам мы вернемся да непасрэдныя тэмы сённяшняй перадачы. Беларускага кніга друкавання для сляпых. Як я ўжо згадваў, пачалося яно таксама як іскарынаў кніжны праект у вільні. Дакладна ў 1991 годзе. Хто быў ініцыятарам беларускага брайля, чаму па-беларуску друкавалі не ў беларусі і ўвогуле, ці памятае хто-небудзь тую справу. На гэтыя пытанні ўзялася адказаць татяна поклад. Вось яе невялічкае расследаванне. Сапраўды беларускі часопіс для сляпых зрок выдаваўся на пачатку 1990-х гадоў у віленскай друкарні са шрыфтам брайля валянціна світаўта сталачка працаваў тады намеснікам рэдактара друкарні цяпер ён галоўны рэдактар выдавецкай групы літоўскай бібліятэкі сляпых мне спадар талачка сказаў што беларуска-літоўскія сувязі таварыстваў сляпых маюць даўнія традыцыі калі ў менску ў 1897 годзе была адкрытая вучэльня для сляпых то займаліся і дзеці з тагачаснай ковінскай губерні Па заканчэнні вучобы літоўская моладзь заставалася працаваць у майстэрнях менскай вучэльні. За польскім часам у міжваенны перыяд школа сляпых з'явілася ў вільні. Тут вучыліся дзеці з усяе заходняй беларусі. У 1940ым уже за літоўскай уладай гэтая школа была зачыненая і яе вучні пераехалі ў коўна. Цяпер выпускнікі заставаліся працаваць на прадпрыемствах літоўскай грамады сляпых. Паміж ковінскім і гарадзенскім таварыствамі сляпых былі сталыя кантакты. А 1960х вільня робіцца цэнтрам вялікай дзейснай арганізацыі, пра якую старэйшыя супрацоўнікі цяпер узгадваюць як пра моцную і добразабяспечаную структуру з даволі фанаберыстай, так яны кажуць, і энергічнай элітай. І цяпер у незалежнай літве захаваліся даўнейшыя здабыткі. Прамысловая вытворчасць, аўдыёзапісы, друкарня, выдавецтва. Дзейнічае хор сляпых, восем спартовых клубаў літоўскай спартовай федэрацыі сляпых. Пабудаваная і новая бібліятэка сляпых, дзе, як высветлілася, існуюць асобныя аддзелы пра дзейнасць сляпых у Беларусі. Калі я прыйшла ў гэтую бібліятэку, тут якраз рыхтавалі новую выставу вышыванак, зробленых сляпымі. Тут маглі бы быць і вышыванкі з Беларусі. Але, як распавёў мне спадар талачка, цяпер ранейшыя сувязі неяк перарваліся літоўцаў здзіўляла што беларусы не друкуюць шрыфтам брайля на сваёй роднай мове валянціна сталачка даўно ведаў гарадзенскую кіраўніцу тамтэйшай арганізацыі сляпых ганну літвінаву якая ў часы другой сусветнай вайны выкарыстоўвала шрыфт брайля для партызанскай патаемнай сувязі ён узгадывае карта а то што га трускі нікося гана мойсеевна літвінова Неяк на адпачынку ў друскеніках Ганна Маісеяўна літвінова паскардзілася, што няма кніг па-беларуску і што гэта вельмі кепска. Тады я атрымаў ад яе беларускі альфабет шрыфтам брайля. Я падумаў, што мы тут, маючы сваю друкарню, маглі б і беларускую кнігу, якую выдаць. Хоць бы для школы дзецям пачытаць, які зборнік казак, але кіраўніцтва нашае тады мяне не падтрымала. Кажуць, гэта іх справа. Няхай самі беларусы клапоцяцца так і засталася гэтая ідэя а цяпер сваім сябрам я неяк ізноў пра гэта гаварыў яны кажуць было б добра гэта б заахвоціла і саміх беларусаў выдаваць кнігі па-беларуску шрыфтам брайля даўнейшая ідэя падараваць беларускім сляпым кнігу па-беларуску з літоўскай друкарні так і не спраўдзілася але ўсё ж і літоўская друкарня для сляпых спрачынілася да развіцця беларускага друку Мой суразмоўца не раз са здзіўленнем узгадываў, што ў савецкія часы ў Беларусі не было беларускамоўнага перыёдыка шрыфтам брайля. Мы іх пыталіся чаму, а беларускія кіраўнікі казалі, а навошта нам хапае расійскай жызні сляпых. Але ўрэшце і беларусы перасталі задавальняцца рускамоўным часопісам з нейкай інваліднай назвай і для беларускіх сляпых з'явіўся свой часопіс з рук. Валянціна Сталачка распавёў, што на пачатку 90-х, калі зрабілася вальней, тагачасны кіраўнік беларускай арганізацыі сляпых сябраваў з дырэктарам літоўскай друкарні друк Брайля Габрыэлісам Станкявічусам. Вось сябры і дамовіліся. Усе тэксты прыходзілі з Беларусі. У Мску была свая рэдакцыя, якая рыхтавала часопіс. У літве рабілі набор і тэхнічную рэдактуру, сшывалі часопіс і ўвесь тыраж адсылалі ў Беларусь. У 1991-92 годах «Зрок» выдавался в Литве, бо у Беларуси не было тогда своей друкарни Брайля. До расповеду Татьяны Поклад додам, что у Менску друг поводля системы Брайля начался у 1997 годе у выдавецтве «Полымя». З'явіліся падручнікі беларускай мовы, літаратуры і гісторыі для дзяцей са слабым зрокам, якія наведваюць спецшколы. Музыка вы слухаете радыё свабода что такое беларускі патрыятызм для невідушчага чалавека з чаго ён бярэцца і на чым трымаецца гэтае пачуццё гаворка пра гэта ў сённяшняй перадачы вострая брама у ведушчаму чалавеку, які стаў сведамым беларусам, чытаючы вершы Богдановича і купалы, прозу караткевіча і быкова, напэўна, ніколі не зразумець, якім чынам патрыятычнае пачуццё нараджаецца ў сэрцы чалавека, што чытае вобмацкам пальцамі. Яшчэ сяк так можна разабрацца з паэзіяй, дзе зачароўвае магія гукаў, Але раманы і аповесці спрэс патрабуюць зрокавай відзежы, верагодна вобразы што нараджаюцца ва ўяўленні чалавека які ніколі не бачыў свету зусім адрозныя ад тых што уяўляе відушчы напэўна яны фантастычныя але разважаць пра гэта справа менш удзячная чым пагаварыць з тым хто ведае ўсё на ўласным досведзе наступная суразмоўца смітра бартосіка студэнтка другога курсу менскага лінгвістычнага універсітэту Ганна крывашэй Ганна крывашэй дзяўчына абаяльная разумная прыемная субяседніца праз хвіліну размовы мне ўжо не замінаў яе адсутны позірк на беларускай мове э, большасць літаратуры э, выпускаецца ў агучаным варыянце гэта э, звукатэкс прадпрыемства беларускае запісваюцца такія творы класікаў як купалы коласа вершы богдановича каськом караткевич Мы не маглі чытаць па брайлю, але слухаць мы ўжо маглі даўным даўно. Калі хочацца чуць, <laughs> заўсёды можна я зараз прыходжу да меркавання што бачыць чалавека бачыць яго вочы яго твары гэта не заўсёды патрэбна я зараз ну як бы больш звяртаю увагу на нейкія жэсты на голас на нейкія такія свае адчуванні і я так гляджу па сваіх і аднагрупніках і, і ад другіх людзей што маё ўспрыманне людзей яно заўсёды вернае і яно не залежыць ад таго убачыла я што я ў вачах адлюстравалася ці не мяне заўжды лічылася вочы як люстэркам ну, душы калі так. ты их не можаш бачыць <laughs> табе неважна люстэрка яна ці не люстэрка прыходзіцца неяк дзейнічаць по-другому вы бывалі в іншых краінах Мне не даводзілася бываць у іншых краінах. Я хачу пабываць у сШ, у Вкабрытані, але я не ўпэўнена, што я там хачу застацца, працаваць як многія сучасныя маладыя людзі. Я мяркую, што жыць далёка ад Беларусі я проста не змагу нават гаварыць по-беларуску <laughs> пагаварыць по-беларуску нізкім будзе что такое для чалавека ведушых любіць беларусь конкретные нейкіе мясціны звязаныя з тваім дзяцінствам с тваім жыццём их и так далей ну, это тое самае что для невядушча тое самае э, ты імкнеся да нейкіх сваіх знаёмых нейкіх гукаў нейкіх у пахаў ну это ж таксама і вядушчы успрымае просто зрок займае большую частку з пункту гледжання навукі а ўжо другія аналізатары такія як тактільны і яны займаюць меншую частку у вядушчага а ў невядушчага яны просто абастраюцца і ось знаёмы гук і ты ўжо адчуваеш сябе комфортна добра ёсць характэрныя гукі ў беларусі гукі гукі вёрсны ну, напрыклад а я не ведаю мне падабаецца цішыня у бабулінай вёсцы я люблю прачынацца ад таго што пеюць пеўнікі ад таго як шуміць як шуміць рабінка под акном Размаўляючы з гэтымі людзьмі, я лавіў сябе на думцы, што бачыць гэта зусім не значыць адчуваць і разумець бо сваю краіну яны чуюць і разумеюць вельмі глыбока. Краіну з пагонею Богдановича, прарокам купалы і знакам бяды быкова. Разумеюць нашмат лепш за многіх сваіх нармальных суседзяў. Пасля гэтых словаў з метра бартосіка мне застаецца звярнуцца да парадоксу да класычнага вобразу сляпога народу ў айчыннай літаратуры, які мае дачыненне якраз да фізычна ведушчых нашых супляменнікаў у першую чаргу. Што да ўласна сляпых, дык яны становяцца свядомымі патрыётамі нават у такіх умовах, калі іхны скарына забяспечвае іх роднай літаратурай нашмат горш за іншых. Што да ўласна сляпых, дык яны ў беларускай літаратуры выступаюць часцяком больш ведушчымі за астатніх іх. Мне згадваецца пасаж у адным з эсэ Уладзіміра Караткевіча пра тое, што у нашых продкаў былі часіны, калі перад войскам ехалі сляпыя дудары і лірнікі. Яны былі сляпыя, піша Караткевіч, але відушчыя сэрцам і добра разумелі адзін аднаго.